Iš judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius, jei nesiduosite apipjaustomi pagal mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir dar keletas nuvyks dėl šio ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios aprūpinti jie iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą ir tuo padarė daug džiaugsmo visiems broliams. Atvykę į Jeruzalę jie buvo priimti bažnyčios apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, kad Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš prieimusių tikėjimą fariziejų ir tarė juos reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Įsilepsnojus ilgam ginčiui, Petras pakilo ir kreipėsi į juos. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuo seniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų gerąją naujieną ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris pažįsta širdis, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkime viešpatės Jėzaus malonę būsę išgelbėti kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausytis Barnabo ir Pauliaus pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė. O dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardu į tautą. Čia dera pranašų žodžiai, nes parašyta, paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės – visos tautos, kuriuose minimas mano vardas, taip sako viešpas, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl mandink į Dievą atsivertusių pagonių nedėra apsunkinti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė Kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie kas šaba jį skaito sinagogose. Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiūsti į Antiochiją iš savųjų išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas vadinamas Barsabu ir Silas, kurie buvo vadovaujantys tarp brolių jiems įteiktas toks raštas. Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antijochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams kilusiems iš pagonių. Sužinoję, jog kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys, mūsų neįgalioti, savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei samišį, mes bendrai susirinkę nusprendėme pasiūsti pas jūs išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvų žodžiu. Šventajai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina – susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės, saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki. Atvykę į Antiochiją, pasiuntiniai sukvietė visą bendruomenę ir įteikė laišką. Antiochiečiai perskaitę jį, apsidžiaugė paguodos žodžiais. Judas ir Silas, būdami pranašai, guodė ir stiprino brolius gausingais pamokymais. Kurį laiką ten pagyvenę jie buvo brolių išleisti su ramybės linkėjimais atgal pas tuos, kurie buvo juos siuntę. Silas nusprendė ten pasilikti, todėl Judas vienas grįžo į Jeruzalę. Paulius ir Barnabas pasiliko Antijochijoje. Kartu su daugeliu kitų jie mokė ir skelbė viešpaties žodžio gerąją naujieną. Po kiek laiko Paulius tarė Barnabui. Grįžkime, aplankykime brolius visuose miestuose, kur esame skelbę viešpaties žodį ir pažiūrėkime, kaip jiems sekasi Barnabas norėjo pasiimti kartu ir Joną, vadinamą Morkumi, bet Paulius linko neimti tokio, kuris Pamfilijoje buvo nuo jų pasitraukęs ir nesidarbavo su jais. Kilo smarkus ginčas ir jie išsiskyrė. Barnabas pasiėmęs Morkų išplaukė į Kiprą, o Paulius pasitelkęs Silą iškeliavo brolių patikėtas viešpaties maloniai jis leidosi per Siriją ir Kilikiją, stiprindamas bažnyčias.